Takže žalm 130, to je taký ten náš. Z hlubin hospodine volám tebe, pane môj, prosím, vyslíš mě. K mým prozbám nakloň uši své. Budeš-li, pane, připomínat viny, kdo obstojí, hospodine. Ty jsi však plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chovali. Spolehám na hospodina, spolehám celou duší v jeho slově skládám naději. Má duše pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání. V hospodina Izraeli skládej naději. Vždyť plný lásky je hospodin. U něho je hojné vykoupení. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vín. Amen. Eh, keď sa má hovoriť o modlitbe, je to také akože akademické. E, z jednej strany to berte skôr ako povzbudenie k tomu, čo máme všetci robiť a zároveň, zároveň uvedomenie si, že je to veľmi potrebná určitá činnosť alebo prežívanie nášho života v modlitbe, čo totálne súvisí s našim povolaním. E, keby sa malo povedať, že reholník je úplne všetko, len nie ten, kto sa modlí, tak to už nie je reholník. Lebo to modlitba je súčasťou našej identity. E, určite ste počuli nespočetné množstvo definícií, pohľadov na modlitbu, Eh, svedectiev a určite ste si všimli, že každé to svedectvo, aj keď sa vyjadruje možno podobne rovnakými slovami, tak je úplne iné. A dovolím si tvrdiť, že je toľko druhov modlitieb, koľko je druhov, alebo nie, že druhov, koľko je ľudí. Je toľko, toľko druhou modlitieb, koľko je ľudí. Lebo modlitba a to je vyjadrenie nášho srdca a lásky nášho srdca voči Bohu. A keďže nikto z nás nemáme dvojníka v tom zmysle, že by bol identický ako my, tak je to tajomstvo nášho srdca. E, modlitba, jedna z definícií modlitieb tiež je, je to sdílení lásky a života s Bohem. Dneska je také moderné slovo, že všade vidíme tie vidličky e, v tých mobiloch, že tlačítko na vzdielanie sa, e, posielanie toho na Facebooky, Janko by vám vedel spraviť prednášky o IT e, svete a ako je dôležité sa vzdielať pre vývojárov, od vývojárov počnúť až cez mamičky, čo si zdieľajú recepty cez mobily a je to vlastne vlastnosť Boha. Pretože Boh je ten, ktorý sa zdieľa so svojím životom. E, to vzdelanie ľudské, bohužiaľ, v dnešnej dobe sa e, často <clears throat> dáva na nižší level, lebo už to nie je vzdelanie srdca, ale niekedy chrlenie e, informácií. Ale predanie informácie od jednej osoby, druhej osoby, to ešte nie je vzdielanie. Také skutočné. Nestačí predať informáciu eh, o tom, ako sa mám, o tom, čo zrovna večeriam, tak ako je to teraz zvykom eh, posielať si fotky o, o svojich záchodových peripetiach, ja neviem čo, o čom všetkom aj keby, sme, aj keby sme mali pocit, že zdieľame svoju intimitu, tak to nie je zdieľanie. Pretože človek, aby mohol zdieľať, naozaj zdieľať, potrebuje mať toho druhého rád. Potrebuje, aby s tým druhým vytváral spoločenstvo nielen cez nejaký mobil alebo tablet, ale aby si s ním dokázal sadnúť, aby to bolo z tváre do tváre, od srdca k srdcu a často paradoxne nám môžu tie pomôcky, ktoré máme v rukách, prekážať. Lebo oni blikajú, oni proste nás e, rozptilujú, e, niekedy vytvárajú taký, takú túžbu e, síce zdieľať sa úplne so všetkým, ale nakoniec človek pociťuje prázdnotu. Veľa mladých ľudí dnes pociťuje prázdnotu, lebo on sa dokáže zdieľať s miliónom ľudí, má treba z 250 tisíc lajkov a cíti sa sám. E, ľudia to už dneska riešia tak, že, že sa chcú schádzať a, a myslím si, že verím, že ten trend sa posunie trošku ďalej v tom zmysle, že ľudia budú trošku aj túžiť po, po normálnom vzdelaní. Že už e, sú aj, sme mohli vidieť včera tú skupinku, ktorá sa zdieľa tým, že sa stretnú e, pri svojich spoločných záujmoch. A <clears throat> tak ako treba z jedných hráči jednej, jednej nie moc e, také akože kresťanskej hry, <laughs> e, tak chceli sa stretnúť a teraz, teraz z tej strieľačke z toho pohľadu prvej osoby tak si povedali, že no, musíme sa s týmto našim kamarátom stretnúť, lebo on je jeden z, jeden z najlepších. A tak si hodili, hodili e, termíny, že kde aj miesto, kde by sa mohli stretnúť, tak boli to chalani z celého sveta. A oni sa naozaj stretli a teraz čakali toho posledného, kto, kto, mal, kto mal prísť. A to, to nie je, že, že, že takže ho čakali. On ich pozval k sebe. Tak oni tam prileteli, niektorí tam, tam akože pricestovali rôzne, prišli do baráku a otvorila im 70-ročná pani. Potetovaná, toto. A oni boli z toho úplne nadšení, že, že vlastne e, im akože Češi hovorili, e, hovoria natřela prdel 70-ročná babička. Ale, ale išlo, ide tu vlastne o to, že, že oni sa túžili už vzdelať, že už nechceli byť len takí, akože e, mali tie svoje profily, profilové fotky a podobne, ale chceli sa vidieť. A myslím, že to, to je aj dôležité nielen, nielen v našich medziludských vzťahoch, ale aj v našom vzťahu k Bohu, že aby sme mali túžbu Boha vidieť. To je asi úplne to najdôležitejšie. Chcem ťa už Bože vidieť. A ono sa to potom v našom živote začne odohrávať tak, že e, ten svet pre nás začne blednúť. A v tej našej túžbe Boha vidieť e, budeme mať horizont neba. A mali by sme ho mať už vlastne aj teraz, keď sme relatívne mladí. Že mať horizont neba. Mať vlastne to najdôležitejšie, túžbu po Bohu. To e, s čím odchádzali všetci svety z tohto sveta. Nie, nie v tom zmysle, že Bože, už ma to tu nebaví, ale Bože, už ťa chcem vidieť, lebo bez teba to nie je ono. Že už mám takú túžbu, ako pána Mária, keď usnula vlastne naši odlučení bratia, východná církev to, to zdôrazňuje to usnutie Pany Márie, že to je, to je vlastne tá jej už nekonečná túžba, že to je vlastne z túžby odchádzam za milovaným Kristom. Sami vnímame v modlitbe rozpor, rozpor v našom srdci. My túžime po Bohu na jednej strane a v podstate robíme všetko možné, aby, so, aby sme s Pánom Bohom neboli. E, ťahá nás to na rôzne strany, tá základná túžba po nekonečne je v každom človeku. Ale my to nekonečno dokážeme zaplácať rôznymi vecami, aj rôznymi vzťahmi, aj e, rôznymi našimi nápadmi. Mm. Nestačí mať túto túžbu po Bohu. Ale my ešte, keď sa chceme stať reholníkmi, alebo niektorí sme už reholníci, a je dobré už sa cítiť reholníkom skôr, než zložíme sluby. Tak už by sme mali vlastne mať v sebe taký ten základný reholný e, princíp, ktorý spočíva v tom, že ja už patrím Bohu. Takže na jednu stranu my preto sa pýtame niekedy, že ako sa mám modliť, tak ako sa pýtali apoštoli pána Ježiša. Lebo oni boli fascinovaní Kristom, keď videli, že Pán Ježiš vždy ráno odišiel na opustené miesto, to mal vo rozviku. A keď sa vrátil od modlitby, on bol plný sily. Plný, on, on musel tak vy, vyžarovať niečo, že, že fascinovaní apoštoli sa ho pýtali, pane, ako to robíš? Na, nauč nás sa modliť, tak ako sa modlíš ty vtedy zaznela modlitba odčenáš. To je možno najčastejšie opakovaná modlitba a možno najmenej pochopená modlitba. odčenáš. Zvykneme sa modliť ruženec a už je to, už je to také pozadí modlitby, že v podstate v tej modlitbe ruženca rozímavej vytvára modlitba odčenáša takú určitú kulisu a možno monotónnosti, aj zdravá Maria a podobne. Ale niekedy je dobré si tú modlitbu odčenáš uvedomiť. A naozaj sa ju pomodliť v duchu Ježíša Krista. Lebo to je mm, jedna z najkrajších modlitieb a tu prednesol Ježiš pred apoštolmi aj nami, keď apoštoli veľmi túžili potom, aby Ježiš ich naučil sa modliť. Ďalší moment, keď Apoštoli sa hádali s ľuďmi, keď nemohli eh, uzdraviť nejakého chorého v mene Ježíša Krista. A vtedy tiež prichádzal Ježiš od modlitby a ľudia sa k nemu zbehli, eh, pribehli k nemu, <clears throat> lebo, lebo eh, z neho vyžarovala obrovská láska a pritom tam v písme svetom sa to píše v tom zmysle, že pritom boli plní bázne že to, čo z neho vyžarovalo, to bolo úplne božské, to bolo úplne nádherné. A potom on, keď videl, že sa tam s nimi dohadujú, tak sa pýtal, prečo sa, prečo sa dohadujete za poštovmi? No, že oni nemôžu uzdraviť tohto chorého. Vtedy pán Ježiš si povzdychol, že, že ako dlho sa vás mám trpieť. A potom ho uzdravil a apoštolovia potom neskôr sa opýtali, prečo sme ho nemohli uzdraviť že takýto druh diabolstva alebo vyháňania zlého ducha e, sa dá spraviť len modlitbou a pôstom. Takže to modlitba, modlitba je úplne niečo iné ako nejaká vyslovená formulka. a poštoli sklzli k tomu, čo sklzávame aj my, lebo my sme normálni ľudia a zľah, uľahčujeme si veci, však máme tie traktory, čo nám jazdia, kombajny, lebo to je, uľahčujeme si veci, ale my si to uľahčujeme aj v modlitbe. Keď nám nejaká modlitba funguje, tak e, fungujeme, pokiaľ to funguje. Ale môže sa stať, že ten druh modlitby, ktorý sa my modlíme, prestane fungovať. Ako určitý ten vnútorný nejaký náš pohľad, štýl, lebo my sa stále vyvíjame. A pán Ježiš vlastne e, tým chcel aj povedať, že nemôžeme si z našej, z našej modlitby spraviť mantru. Proste, že zaříkavací e, formulku. Nemôžeme si z našej modlitby spraviť ani z ruženca. Že pomodlím sa ruženec a stane sa to. Akože tak, že a pri tom, pri tom ruženci, ten ruženec sa pomodlím teda tak, jak sa pomodlím. Hlavne, že sa pomodlím ruženec. To už je trošku divné. Že my, sa, my nie sme tu od toho, aby sme sa pomodlili ruženec, ale my sa modlíme rúženec, aby sme boli bližšie k Bohu, aby sme sa stretli s Máriou, aby sme si premodlili veci, ktoré nás presahujú a ktoré my nezvládame. Aby sme v nich začali hľadať Božú vôľu. K tomu je dobrý rúženec. E, potom rúženec alebo vôbec akákoľvek modlitba má byť, ako už sme si povedali, výrazom našej blízkosti Bohu, že Bože, mám ťa rád, vyjadrenie lásky k Bohu, nič iné. A my budeme mať každý deň na tanieri breviár a nebude sa nám chcieť koľkokrát. Ale, je, ale je to už naša určitá povinnosť, ktorá vytvára základný rámec nášho života. Ehm, mám tu takú knižočku svedectvo, alebo <clears throat> také podelenie sa Alessandra Pronzata. Ehm, ja som prežil niečo podobné v Krakove, keď som, keď som študoval. Chcel, chcel som to mať vymakané a pod kontrolou. Všetko. Vymakané pod kontrolou, štúdium, duchovný život, vzťahy a teraz proste taký dokonalý, nacvakaný reholník. Niečo podobné a v tom zmysle modlitby tak e, píše Alessandro Pronzato, je to knižka, ale já vám říkám, je to súbor prednášok pre reholné sestry, ale dá sa to použiť vlastne kdekoľvek. Bude to trošku dlhšie a tým by som aj zakončil to naše e, rozímanie. E, nie rozjímanie, ale stretnutie. A potom by sme mali tú časť e, ticha, tak, takéto radosné ticho, môžete ísť aj von, e, sa prejsť k rieke alebo, alebo túto niekde po dedinke tak si vyšlapnúť na porozprávanie sa s Kristom aj von, trebárs, ale, ale vnímať, vnímať tú nutnosť, nutnosť toho, že Bože, ja s Tebou sa potrebujem zdieľať. To je základ nášho života, ale základ, základ vôbec ľudského života. Zdieľať sa s Bohom. Na férovku. Prosím vás, na férovku. Takéto obkecávanie, hm, tak ako to zvykneme, niečo spravíme. Ja keď som išiel na koberec k Pátrovi Janukovi, tak som mal krásne vytvorený systém, vyhovoriek a proste tohoto a, a používal som to často. A niekedy to používam aj pred Pánom Bohom a potom zistujem, že to nefunguje. Lebo u Pána Boha sa musí len, len na feru. Takže učíme sa na koleno. Alessandro Proncato, teraz prepneme na češtinu. Nyní, když budu hovořit o modlitbě, bych rád sdělil osobní zkušenost. Možná ti bude užitečná, ale i sily snad na tento druh poučování alergicky nic se neděje. Klidně můžeš tyto řádky vynechat, ale my je nevynecháme, že? V mém životě bylo období, ve kterém jsem si vzal, že budu rozvíjet něco jako kulturu modlitby. Šel jsem na to přímo vědecky. Chtěl jsem zkrátka odhalit tajemství modlitby. Nedělal jsem to proto, abych se, co se touto budu týče, mohl chlubit svým vzděláním. Aspoň v této věci nehrála pícha žádnou roli. Měl jsem jen přání správně se modlit. Vrhl jsem se na knihy. Nejprve jsem listoval ve svatém Tomáši. Ke svému velkému potěšení jsem v jeho sumě objevil otázku 83, která se zabývala právě tou záležitostí, o kterou mi šlo. To je suma 2A pre tých, ktorí by ste si to chceli naštudovať, dve, ne, nejaká, nejaké tieto, ja vám to potom poviem, kde to všade, všade môžete nájsť. Rozumiel som skoro všemu. Byl som dojat a ohromen jasnou naukou, silou argumentu, pádností převládaných důkazů. Při tomto studiu jsem se však, je zbytečné to skrývat, modlitbě nenaučil. Nedokázal jsem se modlit lépe nebo víc. Bylo to pro mě jistým zklamáním. Spolikal jsem pak celou horu ne prášku, ale traktátu o modlitbě, které napsali skuteční mistři a na slovo vzati odborníci v tomto oboru. Našel jsem tam vhodné látky, definice, zákony, dobu a strukturu modlitby. To vše bylo podpořeno tisíci citáty v živých i mrtvých jazycích. Asi je to studovaný pán. Nechybělo skutečně nic. Základ, možnosti modlitby, dispozice pro modlitbu, chování při modlitbě, příprava, smysl modlitby, nebezpečí v modlitbě a tak dále. Záhy jsem dokázal rozlišit 26 zákonů dobré modlitby. Byl jsem schopen vyjmenovat 37 zvláštních těžkostí, s nimiž se při modlitbě můžeme setkat. Najednou jsem však pozapomněl. Seznam důvodů, které nás přivádějí k modlitbě, má totiž více stránek. Ano, našel jsem všechno, jenom ne modlitbu. jsem ještě ešte takto tu trošku dám komentár svůj, Něco podobné jsem zažíval v Krakove Všetko som mal nalajnované, mal som svojich pavúčikov proste popísaných, že kde čo, ako kedy. A po dvoch týždňoch intenzívneho e, šlapania k dokonalosti som sa malen tam zhroutil. To sa nedalo žiť, ten systém. A človek zistil, že to je stále systém zvonku. A že však ja mám aj srdce. A že to moje srdce je o mnoho jednoduchšie než všetky tie systémy, ktoré človek dokáže z každej Božej veci urobiť. A to nie je len modlitba, to je štúdium, to je mm, naša vízia, že je rehole, že proste koľko je stretnutí, koľko je uvažovania nad tým, až sa mi to zdá niečo podobné ako ten, ten čo prežil ten pán Že my vieme dobre zadefinovať, kto sú, ku ktorým sme povolaní, kto, ktorí sú tí najopustenejší. Možno ste dostali aj nejaký ten formulár na vyplnenie v rámci študentov, aký je váš pohľad na tie veci. E, taký pohľad, makový pohľad, taká definícia, ešte maková definícia. Ja mám z toho taký nejaký pocit, akože ten pán, že my vieme 620 zákonov dobrého redemptoristu, 32 dôvodov a spôsobov, ako, ako máme evangelizovať ale to nerobíme. Nakoniec prakticky. Máme nádhernú teóriu a v podstate za, za ten život niekde v čudu. Máme nádhernú struktúru, proste máme nádherný skelet alebo teličko, robota, máme nádherného robota. Aj ho zapneme, aj ten robot nejakým spôsobom funguje, ale není účinný. Nie, neučím. K tomu sa dostaneme, že prečo. Našel jsem všechno, jenom ne modlitbu. Lépe řečeno, tato modlitba z teologické laboratoře, to je dobrý pojem, vědecky analyzovaná, rozpitvaná, vyšetřovaná pod mikroskopem. To isté, čo robíme my úplne do mrte. Komunikanty, máme toľko komunikant a sú výborné. Ale aj to potrebujeme niekedy z času na čas počuť. Ale nemôžeme sa do nekonečna v tom hrabať len na úrovni nejakej teórie. Z hlediska e, pod mikroskopem, z všech hnutí, podnetu a struktúr, dezinfikovaná a sterilizovaná v systému zdravého učení, takzvaného. Táto modlitba ve mne vzbuzovala nezvyklý respekt a naháňala mi hrúzu. My, starší, prirovnávame niektoré stretnutia našich spolubratov ako zväzácké schôdzky alebo pionierské sejšo. Ale nie v zlom, akože, aby si to nechápali, že nemáme úctu predstavený. Ale v tomto, v tomto zmysle, čo, čo teraz hovoríme. Je tedy modlitba tolik komplikovaná, Svetý Alfons, keď išiel k tým chudobným, tam to bolo naopak. Tam nebola, že teória, teraz to mal vymakané, teraz mal okolo seba tých svojich kumpánov, právnikov a teraz spravíme údernú jednotku. Pôjde, pôjdeme tam do skala, tam viete, lebo tam sú tí pastieri a, a, a toto. On to nemal takto. On najprv s tými pastiermi bol. Najprv mal ten, ten, ten zážitok z toho, že keď tam príde, oni nevedeli o Kristovi nič. A my tu zakopávame o tých pastierov tu, v Čechách. A, tu, a, a ešte zakopávame o ľudí, čo chodia do kostola a nevedia o pánu Ježišovi. Oni chodia do kostola. Oni, oni o ňom nevedia. Lebo tí ľudia veria v reinkarnáciu. Je tedy modlitba tolik komplikovaná? Je naša misia tak komplikovaná? Je tak komplikovaná? E, v podstate štruktúra našej misie je veľmi jednoduchá. Keď už hovorím, je to hrozné slovo štruktúra našej misie, ale prepáčte mi to, lebo sú ešte lepšie výrazy, reštrukturalizácia a rekonfigurácia. Ale je tam rozímanie, prebývanie s Bohom. Základ našej misie potom čo mi hovorí Boh, aká je túžba Pána Ježiša a teraz, Pane Ježišu, ako to mám spraviť. Tak ty si šikovný, aj ty, ty si šikovný na no. môžeš rozprávať ľuďom, ty si šikovný proste do hospody v vozovkách, že dokážeš osloviť chlapov, e, ty, ty zase dokážeš robiť ľudové misie, ty, ty zase sa vidíš viac, viac tam a tam, ale tu nejde o to sa seba realizovať. Ale zase opakujem, rozímanie, stretnutie s Bohom. A potom spoločné rozímanie, akoby komunita, že, že akože komunikovať medzi sebou, e, vnímať, vnímať, že, že kam sa tá naša spoločná misia uberá. A potom, až potom idú tie technické veci, e, že ako sa tam dopravím, tak nejaký auťák, alebo proste nejaký počítač, alebo toto. Až potom, potom ide o to, ako a čo. Ale tiež, tiež nie rozpitvávať ako, ale proste tam ísť, konec, bodka. Nemať to hneď namakané, dokonale. Nechcíme to. Taký, aký sme. Lebo Apoštoli boli takí, akí boli. Rybári. Neboli študovaní. A študovali u pána Ježiša tri roky. no a potom s Duchom svety. A fungovalo to. A čo, čo tam bolo najdôležitejšie, že oni mali rádi Boha a rádi ľudí. Mali v sebe Božieho ducha, to je celé. Na to neexistuje žiadna iná štruktúra na naše misie. Je tedy modlitba tolik komplikovaná? Dávam otázku, je teda aj naša misia tak komplikovaná? Musím se spokojit s odstupem plným respektu. Udělal jsem poslední pokus. Opatřil jsem si snad 20 modlitebních knih a několik brožúr s hotovými modlitbami. Dokonce jsem se odvážil vybrat ctihodnou a červotočem prolezlou babiččinu skříň, kde byly schovány takové nábožné věci. Prohluboval jsem své znalosti i této literatury v naději, že konečně pochopím, jak to s tou modlitbou vlastně stojí. Opakoval jsem stále znovu. Velebím tě, Otče, že jsi tyto věci skryl před moudrými a učenými a odhalil si je maličky. Co jsem nenalezl u, svatá, u svatého Tomáše, najdu snad v těchto útěšných textech určených pro hrubé ruce a lidi, kteří sotva umí číst a psát. S dobrou přetuchou jsem se pohroužil do této literatury, <clears throat> ale uvnitř jsem zůstal vypráhlý. Našel jsem jenom nasládlou citovku, která mě dokázala leda popudit. Nábožné rozpoložení mě svrhlo tisíc metrů pod zemský povrch. Horoucí modlitby se během deseti vteřin proměnily v kus ledu. Zbožné hovory za sebou sami s názvem Solilokujen. Mohli tak stačit, i kdyby se pronesli úplně potichu leda k tomu, aby mě přivedli do blázince. Výsledek. Nechuť a odpor k modlitbě. Zanechali mě svatý Tomáš chladným a v ostatních knihách se popisovali velice složité modlitby, potom ty posledně zmíněné nábožné knížky byly pro mě absolutně neskravitelné. Teraz ešte odbočím, alebo v rámci kontextu. <clears throat> Niekomu to môže sedieť. A niekomu to môže pomáhať. Jakože ja som takový prostiaček, mne třeba pomôže z času na čas sa pomodliť častej obyčejné litanie. Litanie k božskému srdci, nádherná modlitba. Ale pro mňa ako Mariánske litanie. <clears throat> Jednoduché modlitby, e, zvlášť v čase vypráhlosti. Úplne jednoduchá modlitba má zachránila. <clears throat> A e, svatý Alfons, to, to víme, že on, on učil lidi e, takzvané afektované modlitby, že aby do toho dávali aj cit. Ale cit sa nemôže dávať na silu. Niekto je špekulatívny typ a proste tam z neho nevymačkáte proste nejaké slzy alebo proste nejaký vrúci cit. A ani, ani nemajte nejaký blbý pocit, keď to, keď to nedokážete, keď sa modlíte. Tu je dôležitá pravdivosť pred Kristom. Pretože Pán Ježiš sám nás potom zastaví. Prosím ťa, nebreč mi tady. <clears throat> A chlapsky si pokecáme. O tomto tvém problému. A niekedy nám Pane Ježiš aj úsmevne povie, <clears throat> choď a popočúvaj si pesničku Lasicu a Satinského o tomto tvojom probléme. A potom za mnou príď. A tá pesnička znie, ja už neviem, ako sa volá, ale záver tej pesničky je, zmysel, zmysel bol v tom, že Ďuro bol kamarátom na dedine a chodieval do hospody a normálne chodievali na pivo s chlapmi a od nejakého času proste Ďuro s nimi prestal piť. A riešili v tej pesničke celý ten problém, že Ďuro s nimi nepije a tak, a, a tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku a odtedy bolo všetko v poriadku. Takže človek si po, popočúva túto pesničku a potom sa zase príde za pánom Ježišom naspäť a povie, pane Ježiši, miel spravdu. Není to tak složité, jak som to videl. No. <clears throat> A teraz už záver toho toho jeho svedectva. Naštěstí v tomto stavu jsem se setkal s knězem, který se vyznačoval zdravým selským rozumem. Vzal mě za rameno a řekl mi, chceš snad z toho svého ustavičného hledání zhoupnout? Když ano, tak v tom pěkně pokračuj. Když se však chceš skutečně dovědět, co to je modlitba, pak všechny ty svoje knihy zahoď. O jistých věcech zkrátka nelze psát. Mnohé věci se nedají vyjádřit ani perem, ani se nedají vměstnat do odstavce. Trošku takovou odbočku, nezahádzujme knihy o modlitbe. To akože je to v jeho kontexte. Niekedy potrebujeme na vzpruhu našej modlitby si naozaj niečo prečítať. On sám napísal o modlitbe. Môžeme to zahodiť. Ale mne to pomáha si takto poprečítavať z času na čas takéto veci, lebo to človeka povzbudí. Že na tej natretej lavičke v tom parku nesedí sám. Je tam si prisadnú ďalší a ďalší a ešte potlapkáme po rameni. No jo, mám problém s modlitbou, ja taký, no sedíme na natřené lavičke, Čože? aha, hm, tak to je blbý. Ale ešte pozveme niekoho, <laughs> nech si prisadne. No, a prisadnú si, lebo tiež zistia, že ja no, mám problém s modlitbou a niekedy je dobre si niečo prečítať. Ale on v tom, v tom v svojom kontexte to musel zahodiť. V tom zmysle toho hľadania, úporného hľadania. No. O istých věcech zkrátka nelze psa. Mnohé věci se nedají vyjádřit ani perem, ani se nedají vměstnat do odstavcu. Táž se, co máš dělat, Namiesto svojho mozku použij svých kolen. Kolien. Namiesto listovania v obsáhlých svastích sepni radej ruce a hlavne sa začni modliť. Chceš mňa vyslechnúť? Chceš li vedieť, co je modlitba? Potom musíš vážne začať s modlitbou. Modlitbu nelze nejak popisovať. Človek sa zkrátka modlí a hotovo. <clears throat> Vyzkoušel jsem to. Výsledky daleko překonaly všechno, co jsem získal četbou otázky 83, četbou příslušných traktátů nebo tzv. modlitebních knih. Jenom mě prosím pro všechno na světě nechápejte špatně. Moje modlitba vůbec nemůže někomu sloužit za vzor. Někdy je skutečně zvláštní. který odborník by nad ní určitě ohrnul nos. Mimo jiné se mi stává, červenám se, když to říkám, že mě i nudí, nebo že při ní usnu. To se však stávalo i apoštolům, kteří byli tři roky v nenapodobitelné škole mistrově. V každém případě věřím, že jsem konečně pochopil, co je to modlitba. Mám-li pochybnosti, kleknu na kolena a stejně tak přepadnou-li mě těžkosti, kleknu si Mám-li pocit, že se nemohu modlit a stejně tak mám-li přání objevit v modlitbě něco nového. Konečně jsem měl trochu jasno. Proto se ti nebudu pokoušet vysvětlit, co je modlitba, říkám ti jenom, klekni si a pochopíš. Abychom se naučili modlit, musíme se modlit. Modli se a stanej se odborníkem na modlitbu. Snad nenapíšeš žádné knihy, ale to není tak důležité. Vyřešíš však základní problém svého řeholního života. Navážeš spojení mezi svou slabostí a nebem.